Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Com? Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Hola, em dic Lluïsa, tinc 47 anys, he nascut a Montoro, província de Còrdoba, i ara visc a Cerdanyola. Doncs pues mira, jo vaig arribar a Cerdanyola quan em vaig casar a l'any 81. Vull dir, perquè jo vivia a Vic i, i quan em vaig casar vaig venir a Cerdanyola a viure per motius de feina. Doncs pues mira, jo el primer record que tinc de la ciutat, en concret de la ciutat, era les baixades de, persian, de persianes. Vull dir, perquè per aquelles èpoques mmm, va començar a haver molt paro, molt paro. Vull dir, va entrar el Felipe González, va haver un canvi i, i les empreses tancaven. Jo recordo Cerdanyola amb molt, molt, molt buida, molt, molts persianassos, que jo dic. No havia feina. Home, jo la veig canviadíssima, la veig molt canviada, molt, l'ha crescut molt, tot i que mm, també tenia el seu encant abans, perquè, no sé, hi havia molt de verd i, i molts camps encara, i, i ara la veritat és que els trobo faltar aquests camps, aquest verd i, i poder passar passejar per l'ombra no? dels arbres. Hi ha pocs arbres a Cerdanyola. Bueno, la meva feina és molt independent, eh? perquè faig classes de teatre i, estic a escoles donant pues, això, classes de teatre, també porto un casal d'avis també relacionat amb teatre i, bueno, bàsicament tot el que faig està relacionat amb el teatre. Del casal d'avis aquest de la Llagosta, doncs mira, aquí fa set anys que hi treballo, és un casal d'avis, mm, però el grup que jo porto concretament és un grup intergeneracional, que es diu, vol dir que és obert, tinc gent dins del del grup jove, he tingut, ara no per motius d'estudis, de, però he tingut nenes jovenetes de 18 anys, tinc un noi que és síndrome de Down també, que està integrat i molt integrat amb nosaltres, i la persona més gran que tinc al casal, però que és, és totalment vàlida, deu tenir uns 70, 78 anys o així, i molt bé, molt bé, eh? vull dir, gent que té molt pancaida. Tinc moltíssims records, eh? la mare era era una lluitadora, però era una lluitadora de casa, de casa seva. Vull dir, una dona que havia tingut 11 fills, jo sóc la petita d'11, tots som vius, mm, tots som treballadors, gent molt, molt normal, molt, molt pancaire, i, i la mare era, pues, doncs, jo la tinc comparada com una, com una gallina, eh? una gallina que l'únic que tenia i per l'únic que vivia era pels seus fills. Era la seva casa i els seus fills i el seu home. I tota la seva vida ho va dedicar a això. Per tant, eh, per mi era molt important, mm, no sé, arribar a casa i trobar la meva mare. Era molt important. Vull dir, potser potser la vaig idealitzar una mica, ara també és veritat que, que puc veure pues, doncs, que no, que no era un, un ésser perfecte, ni molt menys, però jo és que m'estimava i al final estar els seus defectes, tot i que eren defectes. <laughs> El millor record que jo tinc de la meva vida és que, Xavi, jo visc, visc molt al dia. Vull dir, per mi, aixecar-me i veure que estic viva i que, hòstia, que em passen coses maques, per mi ja em val. Per tant, un bon record potser m'ha passat ahir mateix. Vull dir, és que no tinc allò de dir, oi, tinc un record especial. No, tinc molts bons records, però no triaria cap, perquè penso que, que tots són bons, que, que, bueno, que si m'han passat pues he hagut de, de treure tot lo positiu i, i que, bueno, hasta, ja dic, hasta la mort de la meva mare he pogut treure lo positiu també. Un músic. Sabina. Una ciutat. Mm, Sant Sebastián. Una pel·lícula. El abuelo. Hosti, tinc moltes de cançons, però una cançó, una cançó ara mateix que... Va, la Magdalena, de Sabina. la playa de la Concha. Un poema. Pues un de Mario Benedetti, que es molt que me va, me va regalar el meu en el seu moment i, Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no pienses que deliro, piensa simplemente que puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras un año sin motivo, no pienses que es flojera. Igual puedes contar conmigo. Una época. aquesta mateixa. Un país. El Marroc va impressionar, perquè està tan lluny i tan a prop alhora, em va impressionar que només de dues hores de creuar un, un xarco, com jo dic, hi pugui haver tanta diferència, tanta diferència de pobresa i de, i de vides. Un llibre. El Principito. Un personatge. Mm, Spiderman. Ai, en tinc molts de somnis, però hi ha un món de molt especial, de molt especial, de somni. És un somni que vaig tenir el dia abans de, la, de que la mare morís. I vaig somiar que em trobava eh, sota dos arbres molt grans i de sobte va començar a caure com un... No, a caure no, es va començar a moure com una brisa i tot plegat van, va caure del cel. Jo pensava que era neu, però no era neu, eren com pètals de flors i la sensació va ser impressionant. M'agrada la canela, l'olor de canela. Ai, fer cabanyes amb els meus germans a dalt dels arbres arbres, m'agradava molt. Un record de joventut, mm, una tarda estirada a Benasque, amb la meva parella, sota un arbre amb una calor impressionant, i jo li vaig dir que, que la nostra relació no anava enlloc i que, i que avui hem de deixar. Un menjar. Hi ha molts de menjars, molts, molts. Però va, unos callos picantes. Pues el color m'agrada molt el negre. Una flor. Les liles. Un lloc perdut. El desert. Jo podria plorar ara mateix, una cançoneta, amb una imatge o amb un... No, no, no em costa gent. I m'agrada, dels dos extrems angestrebt. <laughs> jo crec que una persona que sap riure molt, jo crec que també li és fàcil plorar. Jo crec que són quasi bé eh, dues cares de la mateixa moneda, no? Plorar i riure és més. Jo he rigut tant que he arribat a, a plorar al final. I he, I he plorat, que això és més difícil, eh, potser, però aquell plorar que no és molt, molt de dintre, que pots acabar rient també, perquè dius, poc és per tant, no? A mi, a mi, a mi em fa por, Xavi, a mi em fa por. Jo el món actual el veig amb una mancança de valors, amb una mancança de solidaritat, amb una mancança de, jo què sé, d'inclusiu objectiu de, de contacte físic entre les persones, que no sé, cre jo crec que no, no anem per bon camí. Estic convençuda que no és aquest el camí. No crec amb els polítics, no crec amb, amb la política, no crec... Jo de veritat, i t'ho dic de veritat, és que jo amb el que crec de, és, és l'amor, vull dir, és que tot l'altre ens separa i, i només és l'amor el que ens pot unir, és veritat, és, és una gran veritat. Música Hacia medianoche por la carretera que te conté. Detrás de una gasolinera donde llené. Te hacen un guiño unas bombillas, azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a cien, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer. Solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores. Que en casa de María de Magdala, las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras. Con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena.